Pásame la juca, eh, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Eh, pásame la juca, eh, por lo norte con todo estamos fríos. con no dicen ni pío. Hoy un like, la romana prendía mejor que Dubai. tú eres una bandida, tú te la traes. si le digo que llegue, le cae ey. Ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai, ey, yo en para el bate ey. Si quiero la movie la dejo en replay, ey. Hoy andas con el bobo, pues no brega ni dispara. Pero todos los tengo en PR vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh. Es tuya la juca o tú eres juquero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante el este tigre. rey Pásame la busca. que eh. el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Ey, pasa, la busca. Eh. por lo norte con todo estamos frío. mago no dicen ni pío. Pásame la busca. que eh. el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido pasa, me la busca. Eh. Por lo norte con todo estamos fríos. con no dicen ni pío. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. que la calle bota fuego, fuego. no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy para arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, pito la escalera. Todos los demagogos me lo quite de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques. Ya. fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, al caliente, caliente, caliente, diente caliente, al diente La calle está en fuego que yo no te queme. Te quieren ser yo, de ellos ADN. yo leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si plato se quedan como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendida, en la botella. Pida más, pida más, que con esa no me da. Que puta felicidad, hoy a todas se le da. Toca ya o no damos detalles. Ey. Tu baby llamó. tú, tú eres un demagá, tú eres un demagá tú eres un demagá, que que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Y que la calle bota fuego, fuego, falla, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar Cinco de en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el alfa, el jefe, la planta, la bestia, te